Die Filisteine het Israël aangeval. Die Israëlieten het vir hulle gevlug, en van die manskappe het op Geluboeberg gesneeuwel. Toe het die Filisteine op Saul en sy seens toegesak. Hulle het Saul sy seens Jonathan, Abinadab en Malkishua neergevel en toe die aanval op Saul toegespits. Die boogskutters het om in die hoog gekry en hy het bang vir hulle geword, en vir sy wapendraaier gesê, trek jou zwart en steek my daarmee dood, dat daar die heidene nie kom en my in oneer laat sterf nie. Maar sy wapendraaier wil nie, want hij was baie bang. Sal vat toe self die swaard en val daarin. Toe sy wapendraaier sien Sal is dood, val hij ook in sy swaard en sterf. So is Sal in sy drie seens, ja, al sy seens, saam dood. Die Israëlieten wat in die laagte gewoon het, het gezien dat die manskappe gevlug het en dat Sal en sy seens dood is. Hulle het toe hulle stede verlaat en ook gevlug, en die Filisteine het die stede beset en daar gaan woon. Toe die Filisteine die dag na die geveg die lijken kom stroop, kry hulle Sal en sy seens daar waar hulle op Gilboa berg geval het. Die Filisteine het om ook gestroop, sy kop en sy wapens saamgevat en die in die land van die Filisteine rondgestuur om die gleenies aan hulle afgore en hulle mense bekend te maak. Daarna het hulle sy wapenrusting in hulle tempel gesit en sy kopbeen teen die dag ons tempel vastgeslaan. Toe die mense van Jabes ingeleerd hoor wat die Filisteine alles met Saul gedoen het, het die weerbare mannen allemaal gegaan en die lijk van Saul en die van sy seens na Jabes toegebring. Hulle het hulle onder een groot boom in Jabes begrawe en daarna 7 dae lang gevas. Sal is dood oor die trouwbreek wat hy teenoor die Heere begaan het, deerdat hij aan die bevel van die Heere ongehoorzaam was, en ook deerdat hij raad gevra het by een gees in plaas van die Heere te raadpleeg. Daarom het die Heere om doodgemaak en sy koningskap laat oorgaan op David zien van Is.